Boas noites, Gracias por vir aquí a, aos actos organizados o Facho, en particular a seu ciclo de palestras ou conferencias, e agradecerle como sempre, a Portas altas a, a súa colaboración este sala que podemos decir eh, non é que medio facho vale, porque entonces os actos aqueles para Sagón sería menos da mitad eh, porque non hai na, na... ben iniciamos o ciclo 2016 2017 con unha con unha nova seia que se está montando que é a Gavite da eh, Diáspora. E falar daquelo que estamos esquecido aquí, da resistencia que se levou pro país, fora do país. Entón, eh, bueno, eh, mentei que se velo, bueno, que estaban facendo un homenaje, e se velo en Caracas, Venezuela é un mito dixen, ah, bueno, pois pues esto hai que traerlo como César eh, puseme en contacto con Marcel Álvarez que non pode vir eh, que vai a parar Sufro Martínez no seu lugar e pa Matías que tamén o artigo os dous son meus amigos un caraqueño latinoamericano cando nosotros no por alá e outro aquí eh, e como eu se aparren bastante que, que exponen eles e se, se apresenten eles vou sentar porque senón non Bueno, boas tardes. Eh, eu hai como, non sei, pues, 30 e pico anos, era entrenador de fútbol en Cataluña, e un día, eh, Santa Coloma, pues, fixome un, un pai fala que os pais de, sobre fútbol tal e cando mirei, hostia, se estaba Xavi xa, de pai e de neguei, claro e me digo, os pais de fútbol a, a Rexá de fútbol, non Foi todo isto porque, porque a ser un pode ir, e entón vira Xuxo, e eu sinceramente sou levero, non te dá a decir, comprar por Xuxo, e pois, bueno, fui unha carrona que lle fixemos que non iba a vir, pero eu síntome como antigrexal, cando iso a Xuxo, que é un dos que máis traballou sobre, sobre Velo, cando busco el material sobre Vero, pues aparece la parte xuxo por ahí. ¿sabes? Y, bueno, comece que esto tamén porque non, eu non teño un, non teño un discurso, non, un, un relato sobre Vero, decir, eh, son, eh, o meu só entusiasmo sobre este personaxe, eh, eduque moi eh, belo eh, denota tamén certa <coughs> certo ambiente en que se plantea aquí como un caso de diáspora tamén ten contacto de velas non? no sentido de que, de que é inexplicable que velo este oculto en Galicia actualmente o sea, bueno, é inexplicable é inexplicable no? pero é inexplicable é unha, é unha, é unha, hai unha loucura que é este, este tipo non? e Eu vou dar o por Vidal Bolaño. Eu por Roberto cheguei a muitas cousas. Uma delas fui, a, fui, fui cheguei a velo por ele. Numa obra que se chama Mar Revolto, pois que encargaron os director de teatro do norte de Portugal, Roberto, dixeron, tens que escribir unha obra na que na, na que sexa un mundo común entre galegos e portugueses. Penso un galego de Barcelos, porque era un galego o certificado, tal. Pero depois parte unha especie de carreada, aquilo, e aí veo o oh, Mar Revolto que é unha obra que transcurre Santa María eh, toda a obra transcurre Santa María e entón Roberto tiña, dicía que tiña un xénero que se chamaba desgraza así como hai a comedia o serpento el inventou, decía, a desgraza mesmo que a Madrid a, ah, a ah, a rexistaba e non rexistaba porque algo se adapta e por que a desgraza? porque todos os de Roberto que o recorde, o casi todos eh, son os desgraciados todos si, si no mar revolto son todos uns desgraciados excepto eh, bueno, dixo todos pero os, os que podían ser heróis que son os secuestradores son os do comando do río eh, aparecen sempre voz por megafonía Y bueno, como que tampoco hay mucha simpatía porque no se así, no, porque os heróis lo o todo, tampoco son material de teatro los heróis, según el no. pero al final hay un eh, o principal é un cartelista de Santa Comba o Santa Comba tamén é porque Roberto seu avó de Baio e Baio Santa Comba nunca estuaron moi ben entón que mellor que pido un cartelista de Santa Comba para fazer a Santa Comba non? é, eh, isto é unha é, é de secreto e e o cartelista chamado Mar de Prata é, acaba dicindo que así acaba a obra acaba dicindo que que subiu arriba onde están os que mandan e tal entón, para que só rodeille a a carteira, a xunteira de Vía, que é o nome de cargo de Veo, de cargo de Pec, de perdón, eh, no Santa María, eh, era un nome tamén, como que sabemos, é un, é un celular sexual que era mestre de xunteira de Vía, e di o carterista, di, todo para que rodeille a carteira a xunteira de Vía, e o tipo non tiña ningún pullover, ningún escudo, ningún cruceiro, ningún obseta, nada, só tiña uns poemas, non uns versos, esperando un pouco no que acobarse. E como eu sabía que para Roberto a maior dignidade eh, que pode unha persoa escribir é ser poeta, ser poeta non no sentido de escribir, de escribir de escribir en verso, sino un pouco máis alá, non. Eh, non dixen, date, e que, que diría este tipo a, a este personaxe para que sea o único individuo que fala ben, bueno, fala, que é respetable para a obra, non? Entón, bueno, daí xe dei a que era facer, una, facer un disco de, sobre sobre el poema de Rosía de Castro, usando toda una serie de escenas actuales, estilos, como puede ser sei, desde rumba, río, rock, sei, o rap, eh, y sempre con verso de Rosalierón. Cheguei a esta, e depois falei con, con Max, Fran Pérez, e para que eu a música, e díxome, díxome, díxome Narf, Mira, Paco, eu que o sabía, hai un tío que coñecía eu, Pepe Berro, ten uns poemas eu que en inglés, non dá? E mira, acabo de musicar un, tá? e ese poema que musicou, que depois podemos lerlo, vai, hai unha imaxe, chamase Esperanza. E ese poema escribiu Pepe Berro 15 anos antes de morrer, sabendo que ia morrer powiedzmy tinha to jest tam właśnie miał escribir todo lo que se va a que hoy ha sido una increíble, como un tipo pode escribir, e para eso una de formas que eu cheguei, que tuve de llegar a ver, ¿no? a través del teatro e da música, e aí empecé a, a regalar, e conocí a ser, conocí a ser ahora, que é les nova, aí está o truco da nova, e E bueno, pues pois dixo, dixo, joder, temos que falar algo este tipo, ya tengo pensado, claro, dixo, hostia, pues yo vamos a comer, é chamar a Vizoso, eh, Dicimos toda a imaxe todo o diseño de, de Sargadelos un pouco a imaxe que tengo na cabeza é de xelzos no. e entonces el dicioso encantado tamén de cobrar esta historia tal, nos gastades un logo dispararen unha imaxe unha foto de, de, de de poder verlo, xa me saca la ver, tío. Bueno, entón sacou para a rede e fixo este logo. E así montamos unha sección, unha asociación por problema dela. Tá? E, bom, eu tudo está a contar con a gente, é para justo. E, e, bueno, pensábamos facer, a verdade, pensábamos facer un congreso internacional dedicado a ver este ano, eh, hai no que decir, que tenemos non temos absolutamente ningún apoio, eh, sempre eh, con motivos eran moi legales que se a asociación que tínhamos cultural que non temos, por dentro no na Educación nada. Eh, que tiña que estar estado, que tiña que estar na Universidade de Coruña, que era o de Pontevedra, eh, o Sudoierzo, a ser de... a Sudoierzo tamén ten coña, non? E por eso, un tipo de, de fora, non? A ser de Ourense, todo isto, fai que non teñamos de feito ningún acto, temos unha página web, eso sí, e a iso engadimos que nos toda a información que sacamos a parte do que o Xuxo presente e tamén a partir de a través de, de Víctor Velo que é o fillo pequeno, fillo que vive de, de Pepe Velo e, pero Víctor está neste momento está delicada, está un pouco enfermo é o que está recuperando e tamén un pouco a pasarnos todo pero, pero bueno, tampouco se importa todo o 17 e se non o 17 porque o personaxe eh, pois que é un personaxe que eu particularmente no, do século 20 eh, sinceramente, coñezo moi pouca xente tan, tan sorprendente. Decir, e ahora conhecemos un, un productor de cine portugués que é un productor que lle, que lle, que lle filante as películas a, a un director finlandés, Aki Kaurismaki, un tipo famoso medio mundo, e está, está impresionado ben con Pepe Eh, el fui enterando a través da biografía de Galván, el di unha... Non sei se sabes que era Galván, Bah, eso, pues eso puedo así bastante entradito. <laughs> y entonces, pues sabes que... Y, y bueno, durante esas estas biografías de Galván, eu fui tamén vindo como Roberto que, que hai un tipo especial detrás, non? Claro. E, bueno, e seguimos collendo el, collendo eh, belistas, non? A, a esta cofradía e que ten que significar algo máis que, que reivindicar a Bego e é pois trastobillar o sistema cultural en galego e, e, si, e si é político pois tamén pero que máis tamén tamén, tamén se a súa intención bueno, pois estas formalidades que fale xuxo e isto é un que ten que ser un, un encontro así medio informal non? É, eh, que, eu creo que hai xente por exemplo no público que salga entonces sobre Bego e sobre a época e podría podría contar algo más. vamos, suyo. Funciona esto. Ah, Hola, buenas noches. Pues como decía Paco, mmm, ser no pude estar aquí hoy porque tenía un compromiso Vine de Londres, estaba en Madrid y pedí que, que a acompañar a Paco Yo soy un galego venezolano eh, durante moitos anos antes de vir aquí pois dediqueime en Caracas a recoller pois eh, a historia gráfica e vital de moitos galegos que, que pasaron por Venezuela mm, no noso no noso non sei como decir no, na nosa cabeza cando se fala de exilio sempre se pensa en Argentina, en Uruguai en México, pero Venezuela quedó así como que era un país donde la gente viajó unos 56 a hacer dinero y luego aquí millonaria. Pero Venezuela ten detrás de sí unha historia de, de, de, de, de, especial, porque como todo en la vida son casualidades, o primeiro presidente eleito democráticamente en Venezuela no ano 48 estivo exiliado tres anos aquí nas Rías Baixas en Venus era o escritor Rómulo Gallegos Rómulo Gallegos que era descendente porque era Gallegos Freire pois sempre mmm, cando regresa a Venezuela porque eh, morre o dictador, etc, etc, no 36 siempre, siempre le quedó algo aquí en la cabeza, tal, que la y tal. ...todo Todos sabemos que al final de la guerra civil, eh, muchas veces eh, era casi imposible poder eh, viajar como exiliado a ninguna parte. De hecho, Castelao cuando entra en Argentina como exiliado, entra co visado que tiña cando era novo, cando vivía cos pais na Patagonia, porque en Latinoamérica, a excepción de México, por suposto, tiñan a idea de que toda a xente que, que pertencera, que fora leal á República, pois mm, estaba escrita ideas extremistas, etc., etcétera, e entón que ese problema social que surgira aquí entre o 36 e o 39 ia ser un problema importado a Latinoamérica, por lo tanto había un control muy férreo en las entradas de exiliados republicanos. en mm, Nove, eh, eh, Velo es perseguido, marcha a Portugal, etcétera, etcétera, es detido, eh, la policía portuguesa eh, era colaboracionista con la dictadura franquista, y bueno, por esas casualidades de la vida, en Venezuela no ando 45 hay una revolución, eh, rompese eh, oficialmente as relacións diplomáticas co Estado español franquista e recoñecen a República Española no exilio como legítima eh, representación do, do, do Estado español nese interín porque iso tamén foi unha situación moi complicada porque aínda que Venezuela recoñece a República Española en Venezuela chegou un momento en que había dúas embaixadas ao mesmo tempo existía a embaixada franquista e a embaixada republicana Velo logra un salvoconducto de, una oficina venezolana en Lisboa y a través de los cuáqueros, que era una organización caritativa religiosa estadounidense, logra embarcarse a Venezuela y entrar no año 40 y 48. Pero una vida ninguém puede programar porque Ainda que Rómulo se é elexido presidente no ano 48, o seu goberno apenas dura oito meses, e cando está chegando velo, xa non é presidente Rómulo Gallegos, sino que chega un país onde tamén hai unha dictadura. É unha cosa curiosa porque todo o exilio galego que está en Latinoamérica, a non ser México, etc., etc., todos tiveron que sufrir Mm, partían dunha dictadura e tiveron que sufrir unha dictadura tamén nos lugares de acollida e ademais de sufrir unha dictadura era xente que era constantemente vixiada polos seus ideais políticos, etc, etc. De feito, o presidente, o secretario particular de Rómulo Gallegos, a persoa que levou a Rómulo Gallegos a pasar tres veráns e moitos outros meses aquí en Beluso, nas Rías Baixas, era Alberto Fernández Mezquita, que era un mozo la pintora Maruja Mayo. Alberto Fernández Mezquita era secretario particular de Rómulo Gallegos en Venezuela. Y tres días antes del golpe detienen los golpistas a Mezquita, tres días antes está incomunicado eh, retido antes del golpe a, a Rómulo Gallegos. y estas circunstancias llega Pete Velo a Venezuela. Bueno, que viví muchos años allí en, en bueno, en Venezuela, en outros sitios tamén, efectivamente moita xente que fixo moito moito diñeiro pero o 90% da emigración o que fixo é sobrevivir eh, con traballos modestos eh, con traballos uns mellores outros peores e nese cúmulo de xente que chega a Venezuela pois está tamén Pepe Beno desde que a unos 48 hasta que se reintegra la democracia en Venezuela los 58, durante esos años ¿qué que fixo? pues, simplemente sobrevivir, ¿no? como ben puido, dando clases, etcétera, etcétera, y una faceta que me parece muy importante de Velo que era al de, a A mí pasó una cosa muy curiosa, tiene un, un amigo, pero un gran amigo, no sé si con a Valverde, que se llamaba Alberto Puente. Oh, sí. Alberto Puente contábame, él era coruñés, estuvo condenado a muerte, un comunista, estuvo 20, 24 años en la cadera en Burgos, e una cosa curiosa, y que a él lo liberan los años 60, que vaya a París, eh, vaya a París, eh, continúa a militante comunista, un dos eh, con un unha das misións que tiña el era visitar a todos os eh, traballadores españoles que naquelas épocas, nos anos 60, traballaban en fábricas en Suiza, en Bélxica, en Francia, para crear unha especie de, bueno, un adoctrinamiento político, etc. E el dicíame que lle chamaba moita atención que os emigrantes españoles dos anos 60 non tiñan ni idea nin de política, nin de guerra civil, eran completos eh, completos analfabetas non, non tiñen ningún tipo de coñecemento histórico ni nada era como unha, eran como tábulas rasas pois salvando as distancias este traballo de, de, de proselitismo, de educación de, de desinteresado, gratuito eh, que tantos sinsabores lle levou a velo dedicou toda a súa vida entre a colectividade galega a sementar esa es, esa cosa que nos tiñamos aquí negada ¿no? y esa é das cousas polas cales él he recordado entre os emigrantes, entre a xente de maior idade porque mmm, todos temos que recordar que, bueno, que a xente que emigraba nos anos eh, 50 60 moitas veces o primeiro contacto que tiñan con institucións educativas formais eran nos centros galegos na emigración eh, Pedro funda a Academia Castelán, non? Eh, de aí saíron moita xente formada pero aparte da formación do que é a formación formal el creou outro tipo de semente un, eh, este mesmo acto que temos aquí que sería impensable para un galego aquí nos anos 50 ou nos anos 60 era unha cousa habitual entre a migración venezolana eh, atas a xente como Velo y eso creía, eh, creaba y, y, hacía que nacera entre, entre a gente inmigrante pues, o despertar de cousas que non coñecía e sempre na, en no caso de Velo a figura central sempre foi Castelao eu eh, penso que Castelao é un dos nosos grandes eh, desconhecidos primeiro por, por as súas formulacións políticas porque Despois, cando, cando el entra abertamente na velo, na, na actividade política, no e eh, e despois no exilio brasileiro, así como Castelao tamén surdiu de un nacionalismo incipiente, un incipiente a que chegara casi un independentismo, vemos esa liña tamén moi ben marcada na, na obra de Velo. Eh, no ano 58, cando se reintegra a democracia a Venezuela, eh, temos que recordar que, bueno, que xa levaba moitos anos Franco asentado aquí no Estado Español eh, o Estado Español asinara os eh, os acordos de cooperación con Estados Unidos e internacionalmente pois tanto a ditadura española como a ditadura mm, portuguesa pois eran, vamos dicir, que ditaduras amigas de confianza o inimigo do mundo xa non era o fascismo sino que era o comunismo Entonces Velo tiene aquí un valor grandísimo porque o exilio republicano que estaba mayormente o seu goberno en México xa no ano 58 no ano 59 daban por resistido a loita contra a ditadura franquista e dicir, eles xa tiraban a toalla e eles partían do principio que Franco era eterno e eh, que ia morrer foi na cama, tal como foi e que, bueno, que aquí xa non se podía facer nada máis pero eh, pues eh, una persona como, como Velo, ¿no? un exilio que políticamente no representaba ningún tipo de, mm, de, diríamos?, de calidad especial que era el exilio galego o el exilio republicano en Venezuela, toma la decisión de unirse con militantes cubanos que después también rompen esa, esa unión y queda o o Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación conformado por portugueses e por galegos. ¿no? Había algún que outro alicantino, pero mayoritariamente eran portugueses e eran eh, galegos. Eh, os seus tres principais dirigentes eran Galbao, eh, o comandante Sotomayor, e Pepe Velo, que era o secretario general, general do DIL. E isto é unha cosa importante porque no ano, no ano 60 no, cando, cando eles quedan o drill o 61 o 62 cando socorremos Santa María e cando falando de xente que pasaba abertamente se aos 50 anos de feito nos encuestos de Santa María tanto Velo como Soutomayor van cos seus propios fillos ¿Mm? tamén cousa inaudita porque ninguén vai secuestrar cos seus fillos un barco, pero bueno, estes dous foron tanto Mayor como, como Velo levaron os seus fillos e cando a resistencia e, e, e, e a ditadura española estaba totalmente acomodada no mundo saen esta xente danada de maneira coñecida e crean unha situación un conflicto internacional que foi o secuestro dun transatlántico en alta mar. É a primeira, además, é un caso jurídicamente eh, especial, porque todos os, as tomas de barcos eh, até ese momento eran tomadas como actos de piratería. Este é a primeira vez na historia da humanidade que a toma dun barco é considerada como un acto político debido a que eles mesmos incluso se, se preocuparon de facer unha un reconto do que había na caixa no momento do asalto e do que había na caixa no momento da entrega do barco que dicir que non houve botín por lo tanto non era un acto de piratería eh, o que é unha organización que no seu momento tivo unha rama armada moi importante no Estado español de feito mm, eh, renaceu aí ben pouco por un caso un pouco creo que que foi máis levado que foi o caso desta da bebé que foi que morreu na estación da Nara en San Sebastián que foi falsamente atribuído a ETA cando foi un atentado do Odril eh, pois bueno o Odril europeo caeu todos en mans da policía franquista porque estaba infectado de, de topos, un deles era un comandante da Revolución Cubana, que era Gutiérrez Menoyo, e quedou nada máis que illado o que era o drill de Latinoamérica que foi o que foi o que comandara Delo. Outro día me preguntaban que, que bueno, que, que si eu consideraba que o drill cometer a súa eh, a súa misión ou en que quedara eso, o secuestro, etcétera, si se pode dicir que foi un movimento fallido, etcétera, etcétera, porque non chegaron a África, non levantaron as colonias, todos esos proxectos que había. Realmente, bueno, cando se toma o Santa María, cando se conforma o Dril, eh, os tres personaxes que temos eh, a cabeza de, desta de misión cinea, pero a verdad que os tres eran personaxes moi particulares e moi peculiares tanto Galbao como Velo como Mayor eh, probablemente os tres nesta primeira misión para moitos deles eh, indudablemente para Galbao e para Mayor simplemente coa toma do barco era suficiente e o único dos tres que tiña unha visión de futuro como que era un acto que principiaba e que ia continuar unha loita que, que bueno, que derrubaría a a dictadura franquista o único que estaba realmente implicado en esa loita era José Belo a moitos eh, moitos queren ver nesa eh, nesa teima ou nesa loita que tiña velo interior como un idealismo fatalista, como unha cuestión de dicir, bueno, pero mira que eso non pode ser, etcétera, etcétera bueno, él hasta último momento incluso estando exiliado en, en, en Brasil cando Iránio Cuadros o presidente de Brasil para para rematar xa o seguro de Santa María que estaba varado en alto mar é dicir, os entregaban ou, ou non se entregaban eh, pero cando chega a Brasil empeza a, a, a rearmar económicamente, políticamente, etcétera, etcétera, o DRIN E de feito, ese, esa teima e esa capacidade que tiña el é a que leva a que el sexa finalmente expulsado porque o eh, Odril o comandante Souto Mayor, bueno, para xa marchara para, para outro sitio pero eles consideran que simplemente a chamada de atención a toma do transatlántico Santa María esa chamada de atención ao mundo es un acto de reivindicación suficiente como para decir que existía unha, unha oposición á dictadura franquista y que, bueno, xa con eso xa a abondo. Después, bueno, xa sabemos como é a vida. Moitas veces queremos ver en los grandes hombres pues grandes eh, circunstancias e eh, grandes están e a vida de Belo en Brasil é unha loita pola sobrevivencia, unha loita que incluso hai cosas que non damos por feitas pero mm, cando cando sae de Portugal acollido políticamente por Venezuela eh, Velo sae un salvoconducto venezolano que é un salvoconducto eh, utilizable nada máis que para unha soa vez quer dicir que dende o ano 49 ata que morre eh, eh, a única documentación que tivo Velo foi ese salvoconducto e, e un carnet de refugiado no Brasil sí. no, ese a, a, o, a carta de entrada de feito, el, el non pode subir ao barco porque Velo cando é o secuestro de Santa María eh, non podía comprar o billete de barco, etc. etc. ni podía subir ao barco porque el non tiña documentación. El sube ao barco coa excusa de que vai despedir ao fillo estuve cun carné de profesor da Escola das Forzas Armadas non? entón, bueno eh, son cousas que parecen líneas ¿no? pero incluso a, a simplemente ter unha identidade ter un, unha posibilidade de, de, de entrar de sair todo eso todo eso para velo foi unha vida moi complicada despois eu tive a, a posibilidade de falar con coa, coa viúva, con Jovita eh, foi a raíz de, do documental de Margarida Ledo e que correu aí ben pouco, jovita, por certo, con noventa e tantos anos. E, bueno, eu fui falar con Jovita ali, vivía na casa da súa neta en Caracas, e, bueno, que son as cousas... Eh, eh, bueno, como era un documental aí a empresa que, que contrataran pedían ya a pobre señora que bueno que dijera esto, que dijera otro, que leía una carta que le mandaba a Velo y claro, mm, él decía que si, si no, que ella no podía leer porque no envía, pero que si envía una carta que tenía que ser en galego porque velo con ella nunca hablaba en español. Y entonces, bueno, hablando con ella de aquellos años de de, de, de auxilio, de, porque claro, todo eso rompe familias. Eh, velo un secuestro un barco co fillo, pero non pode volver a Venezuela, e en Venezuela queda a muller coa outra filla e coa outro fillo, e teñen que comer. De feito, unha das preocupacións entre os comandos do DRIL en Venezuela cando escriben aos comandos do DRIL en Venezuela é de que comen as, as familias, as mulleres, os nenos ¿no? Todo esto é unha cousa difícil, complicada. E, bueno, ela me contaba a mí lo, lo difícil que resultaba todo, porque, bueno, xa os fillos de Caracas eran grandes, eh, Víctor estaba en Brasil con, con Xosé Velo, e, bueno, este feito idealista pues, quebrou unha familia en dúas partes. Xa eres en quebrados dunha guerra e ainda por pues, pois, ofreceron moito máis porque ainda no exilio tamén ofreceron o pouco que tiña non? porque máis como pois eu que sei era quedar como estabas, total ¿eh? entón bueno é unha débeda que temos todos con, con toda esta xente que non se conformou é dicir, sempre hai alguén que di no, pero mira, isto non é así non? aquí hai que facer algo moitas das veces, a maior parte das veces non sae ben pero queda ese precedente, non? É como o mesmo castelano tamén puido levar unha vida burguesa, ser médico, se total non lle faltaba nada. Que, que necesidade tiña él de meterse, non? Pois ese é o valor. Eh, a min gusta de moito no caso de, de, de todos eles porque eu despois tive a oportunidade de coñecer sobre todo a eles non porque xa morreran pero os fillos sí cosa curiosa, o fillo que queda en Venezuela de, de, de, de José Velo foi un millonario, un industrial millonario. A súa filla eh, foi cantante de ópera, a que queda en Venezuela, e o fillo que se exilia con José eh, licenciouse en física en Brasil eh, eu falei co fillo, co que quedou en Venezuela, aquel día que fun ver a Jovita a casa e tal, e entón dixen unha cousa, dixen, mira, oh, ti que por certo que tú ti que eres galego e tal, me quedou aquí na miña casa que teño aquí garrado todos os libros do meu pai. Pois claro, cando vais a encontrar un barco, o tipo foi coa camisa do pantalón. É dicir, non tivo oportunidade de levar nada. Tiña o seu fillo. O fillo morreu tamén, probablemente eso perdeuse e todo, todo eso o que son fotos o que son libros o que son testemunhos de xente que pudo falar con estes isto, bueno, non solamente unha cosa de Venezuela pero polo desinterese perdeuse tanto de, de, de toda esta xente que ainda que pagamos algo dun esforzo porque isto non deixa de ser un esforzo moi grande de recuperar e tal, ás veces cando consigues unha foto ¿no? Dice, mira, que hai unha foto de velo que non viu ninguén. Pois mira, é unha cosa que estamos chegando aquí un, a, a, a un patrimonio noso que antes non tiñemos e agora sí. Eh, bueno, o caso do Santa María foi un caso famoso no mundo eh, Dominique Lapierre o escritor eh, foi enviado por París Match a cubrir o, o secuestro Y bueno, a repercusión internacional que tivo foi principalmente porque había pasaxeiros estadounidenses no, no barco no tanto polos portugueses ou polos españoles que, bueno, eran carne de ainda <laughs> que fundiran o barco pouca importancia pero o feito de que houvese eh, pasaxeiros estadounidenses fixo que se movese a quinta flota e, bueno, alrededor de todo iso hubo una serie de, de, de, feitos de estos que diste, pero ¿cómo pudo pasar todo esto? Que, que o almirante de la quinta flota subiso Santa María ha recibido como un ejército, los estadounidenses eh, desen rango de exército tamén aos do Dril, os do Dril iban con uniformes eh, despois eh, Galbao e eh, Velo tamén tiñan galóns representaban unha organización armada e estaban falando de ti a ti no barco e eh, tal bueno, pues foi un momento grande e importante perdón, yo, yo o xefe, o xefe da, o almirante eh, escrito en galego, cuadrado, Sí. Debe ser de buena historia con un almirante. Eh, sí. Se cuadró al Crino Galego, a Cabrera Galega. No tengo mucha ni idea la las que los nazis llegan. Sí. Pero es el feito. Sí, a veces sí. no puedo presumir de cuadrar un almirante. Eh, y otro vamos. Allora che avevano riesce, no, comprometer aquí a Xuxa, que vos, sí. que o pobre tamén per non Claro, para para guarda, provo qua. La puse questa immagine de de de revista, la questa capa que está publicada no 36, cando veo tiña 20 anos. Eh, bueno, a revista ideaban a un tal Severo e un tal Emilio Ferreiro, que non era o José Emilio. E, bueno, era un pouco tamén para remarcar que, que Velo foi toda a súa vida un poeta e nos textos últimos el mismo, el mismo casi se arrepinte da súa vida política non tanto, pero e, e sinte moito entre tempo para recuperar toda a súa poesía eh, bueno, se todo dicía xuso de que para, para, non foron esforzos eh, pero despois se perderon bueno, pois, inculgar publicar a poesía de Evo obviamente, e entón aí se verá é unha selección, eh, porque é un obra moi desigual aí se verá que el publicou durante todos os, todas as décadas eh, A literatura sempre estuvo moi presente na súa vida, tanto así, e xuxa eu, que, que os principios do gril non son outra cousa que os aforismos de este máis ou menos, non? Sí, que son, non son máis, son un desenvolvemento de aforismos de Rafael de, de Riesque, eh, bueno, cual xa é sorprendente, é sorprendente que, que, que, que unha organización que trastou o orden mundial e, E digo que empezou co orden mundial, porque despois de despois do, do, Santa, do feito de Santa María, o Santa Liberdade, eh, se, se reanima a loita en Angola, eh, inspirados polo Santa María, se, se reanima tamén a loita de unha maneira en Portugal, con feitos, pois, pois o xente que se costou un avión e lanzou completo por iba a Lisboa, non? un pouco inspirado de Santa María se reanima tamén a loita dos anarquistas en Cataluña y por eso esa ese montañán chega a velo un, bueno, un periodista catalán chega a velo por un arquivo é dicir, ele investigou en arquivo catalán e vei que detrás de detrás da revitalización de, de la asistencia en medio de Puxantín e hai algo, hai, hai un feito e eu sou de Madrid eh, é dicir, si que estuvo moitas, moitas repercusións ahora por exemplo no bloco de esquerda de Portugal hai dúas chavalas que son dirigentes que se apedan Mortágua tanto, bueno, de alguna manera, <laughs> que lo descubrido continuar y no, e tal. Y bueno, sobre remarcar que Velo sempre foi, sobre todo, sobre todo mestre, e sobre todo, pues, tamén un poeta. E foi escribir toda a vida, escribiu moitísimo, e ao final tiña unha obra que se llama A Rebelión dos Sinais, que, que é unha obra infantil, que tiña un contrato feito a Fundación Ford para facer 300 capítulos de televisión estou falando dos anos 60 e pico largos, non eh, o xer parte fácil pero, pero bueno, este homem estaba loco que, que, que queria convencer o mundo sei que era, era un tipo pois pues, así, certo un entusiasta e E bueno, e unha, tamén a veces, por exemplo, a Vítor Velo lle fastidia eh, eu tenho unha frase non, que se, se repite que, que, que se pode falar de Velo sin falar de Santa María pero non se pode falar de Santa María sin falar de Velo non? e é que, bueno, es, eh, claro, é tan espectacular Santa María que, que é inevitable acabar, acabar falando de Velo e un pouco para entender ese de Santa María eh, non sei, dando así un bochazo rápido da vida de Velo el, el no 36 dirixía esta, esta revista con con, con José de Ferreiro eh, tía un, tamén facía unha revista que chama Adiante que se esa a Zanova hai unha pintada ali no, no convento que ainda está a pintada está, é unha pintada dentro da República e ainda está ali, ninguén lle tocou poñe Adiante semanario e está ali, eh se mirades en Google, poñedes adiante entre paréntesis pintada de la nova, ali vos aparece tamén a pintada esta, bueno, se fixeron estes tipos. Tal e data de época el foi presidente do o secretario xeral da de Galeguistas que é a etapa da historia que máis dan testigo non, apunto todo isto para que se entenda ou para que non se entenda o silencio sobre estes personaxes sobre encontro sobre algo eh, é un amigo explicable non, ni na dereita non tendo, na fiesta non tendo eu non tendo por que hai un silencio sobre o que é non e me estou cabreando e, bueno, eu eh, a guerra civil e eu, se, eu ben encastado na parte de Coruña eh, eu eh, hai proxectos que estudando se estuvo na Berrilla é dicir, na Turmonte é dicir, parte que sí eh, el fuxe a el se, se, se exilia para exilia vai a Guinea a Guinea rodeada oito meses por eso despois Santa María eh, pretende ir a África algunas explicación tamén de algún motivo ten que ter a presencia de, de un Guinea antes non e bueno, finalmente consigue fusil con, con Primo de Castelao consiguen fusil os dous para bueno, tamén ten unha academia en Zalanova que ya pecha outro que unha academia eh, por rivalidades, pecha ya, nos libros aparece, eu non, recordo o nome do, do dono da outra academia, pero no, no libros aparece un señor tal, ese señor ten, ten nome e apelidos ou pasar como era o pai ou avó de algún prevós que actuaron pois non se pode, pero bueno pero ten unha non senón que e e bueno, finalmente consigue eh, monto outra academia tamén en, en Vigo eh, o nome da academia, a academia o local teno, teno localizado este pepiño de Rondela y bueno, finalmente acaba, está oculto non sei cuantos meses unhas casas aí en Nova e ali escribiu dous poemas que non fixemos públicos e tamén os ten na Fundación Bretón e, e ele entón fuxe para, para Portugal pero de Pelio de Pelio ele ten un, un libro como de 200 páxinas eh, 200 folios escritos eh, pero o tipo que o recolleu que o colleu en Lisboa que era un barrio que era en Surín, o café o café dandy, que eh, que era un tipo de novo, pois eh, ten medo, ten medo e queima ese, ese, ese mosquito de non, non se perdeu. E despois eh, meten, eh, pillan, e meten no, na cárcel de, de Caxias, ali en Lisboa, tal. depois ven tres os cuatro, e tal, dos señoras que eran despois a red, e cartas, e, e o liberan, non. Eh, eh Bueno, entón, eh, eso, toda nova, pues trabajo a Venezuela, fai todo un pouco que remarcou Xuxo, e, e eu creo que no drill, bueno, ele era o comandante, digamos, a máxima autoridade que devía ser compartida con Humberto de Lago, que non sei, Humberto de Lago, o, o señor portugués, tamén tiña, andaba aí relacións con Bel tamén, co, co dirixía no drill en algún momento, porque o drill tamén dirixía unha cosa bastante confusa, eles eh, mesmos, eu creo que eran un motivo moi entusiastas, pero moi malos organizadores. Também da segunda etapa. Então, a, a, a, o proxecto do, Santa María, que eran 20 cárticos, 20 eh, era conquistar Guinea Cotoreal. Desde a Guiné Cotoreal, o capitán Galván estaba encargado de, de ter unhas lanzoveras, unha barca de lanzoveras, Falcousa non fixo, e agora está, xa, se, xa está escrito en Portugal, eh, libros capaz evidentemente, eh, desde a mí, unha barca de lanzoveras, unha barca de lanzoveras conquistada en sea, y, eh, Guinea y Angola as colonias liberianas metrópolis. É dicir, é unha cousa fantástica. Eh, non sei, a mí me parece sorprendente, non? No medio do secuestro, eh, bueno, todo isto falla porque hai un, hai un morto, o morto ten, ten, o morto é importante para entenderlo, porque para entender as cousas que pasan, porque o morto eh, na refriega isto do asalto, pois, de noite, tampouco eh, eu creo que está moi preparado, verdad, na, na loita militar. E ese morte é atribuído a Víctor. Víctor era, era o único que, que eu saiba que era menor idade. Entón, que os cercanos atribuído a él. Por comer era, como era un pequeno, pero ese pequeno tuvo despois non pudo ser de, de Brasil. Claro, aí se quedou. Por eso que era claro que de Brasil, tamén parte, ¿no? porque tuvo que dar cofillo, porque yo non podía sair de Brasil, non? E discuto esto porque hay películas infames ahora. Hay una que se llama Santo Santa María, portuguesa, digamos, solo rosa, non? E aparece ahí claramente que Vito es eh, que marca portugués, que ia ser tiene un cargo importante, tiene una guarda. Eh, todo se entiende, porque eh, Vito además pasaron muchísimos anos, é un tipo, el tipo más de ser muy simpático, eh, hoy día, ¿no? E, y hay un ferido. Ese ferido, eh, había que hacer algo él, porque os, así operaban, morría. E que pola borda, pois pues, tampouco era un acto moi revolucionario, non? Eh, ainda que algún, alguna era partida de eso. Entón, bueno, deciden ir a... Os rabares non pillaban, os rabares americanos non pillaban, porque aí este solto maior era un, era un hacha, un hacha da navegación, eh, creo que iba enfifado, tipo, non, pon ali, non había... Bueno, hai que tamén decir que a pouco antes Fidel Castro tomara a Habana, e, toca, e, e, e Kennedy creo que secuestrou o barco o mesmo día que Kennedy tomaba o poder o día seguinte accidentalmente aí Velo digo Velo porque foi eu o que deu todo este plan e eh, además estudiou un mes estuvo aterrado un mes na habitación estudiando Dereito Marítimo Internacional por eso nunca o puderon por eso o barco foi secuestrado en aguas internacionais baixo, baixo a autoridade de Humberto Delgado que era, un, era o presidente do Brasil legítimo para os países entón o conflito internacional estaba montado e todo isto é indio, bueno, eh, bueno algo é bueno, non, digo non e entón, bueno, se encuentras un barco con os tipos antifranquistas, antilazaristas tal onde van a ir para Cuba pois non, iba para África claro, despois te fui, claro, non e primeiro iban a quitar eh, bueno, eles pillaron acabei un piano, piano, pero porque tiveron que ir a Porto a, a, a operar a pinturas. Entón, claro, o, o acercarse a terraza pillaron, non? E aí foi onde decidido eh, cambiar o, o objetivo da súa, o seu secuestro. E, claro, xa que entón xa guiría ni a Gangola, pois, foi onde utilizaron o secuestro para chamar a atención de todo o mundo, eh, de todo o mundo pola estación desta de, de España e Portugal. E por que decidiu secuestrar un barco? non digo que, o sea, non creo que tampouco que sea tan esa posibilidade, pero él sí que se opuso frontalmente e o explica claramente tamén nun obra que publicar que se chama Viva España, no, Morra España, Viva España, o último Viva España con H, e outro sin H, para que se vayan entendendo tal, o, digamos, o, o rollo do castelado, e Por que? Porque o Partido Laborista, o Partido Comunista, o Partido Socialista, algunha sección da CNT estaban partando co, co franquismo máis civilizado e non se negaba eso negouse pois non quedou todavía analizado por toda a xente claro, evidentemente, o tipo que non sigo rego de todo Dios pois nada, evidentemente pois eso eh, os que siguen mandando en Galicia no, na cultura na cultura en galego pois eh, enfilarlo e sigue enfilado, claro Eh? porque se opuxa a todo Dios e quer dizer, é un tipo que ten unha dimensión mundial velo, non é un non é un cantamellanas aquí eh, que con educación galega non, non, é, é unha cosa mundial con Enrique Velo e me dixo, bueno, podría acabar me dixo, ano pero... bueno, e depois se acabou en Brasil non, eu como Fertabín como eu son un editor de dispositivas e entón el velo chega a San Paulo e que fai velo? monta un editorial Na dejó una librería. La librería monta con un señor, que non me acordo o nome, e que foi o primeiro alcalde desta etapa democrática de Móstoles, polo SOE. Es dicir, os montaron unha librería, a librería que se chamaba Nos. E tiña unha, unha, unha, e montou tamén unha editorial que se chamaba Galicia Ceibe, creo. Ou a colección Galicia Ceibe, non acordo, sempre, vemos por onde andaba sempre na verdade. E o primeiro libro que, no, que o primeiro e único libro que edita, o único, eh? é un que se titula Antoloxía de José de Castro pero eu non sei, non tiño moita sorte, verdad porque el Clea Bossi que era unha traductora moito preciso e toda a coñecía traducía a obra a obra de Rosalía o, o portugués o portugués de Brasil que era a primeira vez a primeira edición e a primeira traducción que hai das obras de Rosalía ao portugués a fai, a fai Bero, o sea, a provincia Bero en San Paulo e eu escribo un prólogo porque o povo non pode publicar na súa propia idea porque o marido de Cleo Ossi é amigo do, do, do, do, do cónsul español que era franquista entón lhe dixo o marido a, a, a muller se si, si, si non publicar ese fogo tiene que permiso entón Cleo dixo pues, e non podo publicar o seu prólogo na súa propia idea polas presións nos acabamos de reeditar un PDF para a rede e, bueno, acaba de editar esa, esa edición que me mandou unha en Brasil é sorprendente de San Paulo a cantidad de xente, sobre todo mulleres que son ainda hoxe seguidoras de, de Rego eu cheguei tamén a Rego a parte de motivos condicionantes tamén buscando vi unha revista unha revista Bobedo e entón ponlle a revista Bobedo arriba ponlle debaixo unha cita de Rego todo o mundo é poesía algo así e ponlle que Rego e dixen, coño y tal. Entonces contacté con la persona que leva esa, esa, esa revista, que se chama Isabel Bensotti, e, bueno, pues é unha señora, xa é maior, durante 80 anos, xunto con outro que se chama Ana Lagoa, que ten un millor o millor arquivo que hai en Brasil sobre a época de Perú, ten a esta Ana Lagoa. E eles fixeron velo nun barrio onde facer unha revista chamada Paradiso Y él, bueno, pues nada, pues este con tres amarillas, 15 16 años, y empezaron a parar con él. ¿no? Y bueno, creo decir que hay una cantidad de gente tamén en Brasil ahora que quedou un pouco enganchado de verlo e que ahora todo eso se revitaliza con estas cousas que facemos nós de, de, do Facebook, da web e tal, non? Eh, e bueno, te sorprende se algún leva poesía de Velo tiene, hai uns 20 poemas que son unha cosa fantástica e nesta propia revista en Cartazó había un poema que se chama eh, Al Ciprés que acaba de, de musicar eh, un grupo que se chama Otón de Fronteira y ese poema foi moi polémico na, na 86 na, hubo críticas eh, na, na de la terra nos sobre, sobre él, sobre ese poema, no. es decir, eh, leva toda la vida escribindo poesía escribindo muy buenos poemas o ensayos de, de de Viva España, Morra España é unha cousa moi sorprendente e moi actual, moi actual. Eh, e sin embargo, bueno, pois pois non, pois hai que, eu que sei, hai que pegarse a, a esas ideas. <laughs> Non, non. Imos facer un crono. Sí, sí. Para internet. Thank you gente. Agora temos o coloquio que é isto, todo vos podes preguntar, comentar ou dar información. Pero antes de nada quería decir que os sobres que ven tamén sobre, non esta temática concreta, pero sobre o mundo galego latinoamericano, vai para aquí Monterroso, Uruguai, Galicia. Os sobres a, a, pregunta. E, e bueno, deixo vos que pagar esas preguntas, os comentarios, nada máis que o facer un previo, porque viví en Caracas, conocimos Pepe Velo, sobre Pepe Velo en Caracas. Pepe Velo, na, bueno, a, como dicía un amigo meu, a República de Petapouco, que é a Hermandade Galega, la Francia única, digamos, la comunista, bueno, antifranquista. Petterel era, non vou dicir del, pero chegou ao reconocimento ali. Era todo. Era un reconocimento total. No, Nada máis. Eh, eh, eh, eh vale, pues, ahora a palabra vos. Mira, eh, quero, eh, eu continuar a conversa con o señor editor, porque nós estivemos falando do seu galego que fixo unha como vez que, pero con unha pequena diferenza, 1600 mortos, eh, lo que tampouco se fala moito, eh, despois de como é a historia. Eh, de andar polas Américas, eh, tivemos de escoitar o, o Monterroso, que sabe moito máis a nós. Eh, o que queda claro é que non todos os galegos foron almaceneros, eh? Non, non. Eh, os sindicatos montáronse con galegos. E temos probas como, por exemplo, quen fixe a Revolución Cubana, que non foi Castro. No, vale. Vale, vale, vale sí, eh, sí. E, e, e a Revolución Venezolana no, no 60, que neses estaban, sí. Eh, e agora o reto para darlle a idea que non lle teño que dar como de boa que xa teño para que, que, o editor que te había, aquí que había que traer un librinho contándolle a xente que foi verlo que foi sorte que é o que quería para ver, eh? Bueno, é contar o... Sí, sí, a, a, a revolución Patagonia. A revolución, a, a revolución, a revolución, eh, Mm. anarquista perfecta. Sí, sí, sí. sí. eh? E contelle eu a, a frase final de cando el volveu, que despois dos anos, que se defendeu, defendeu, defendeuse, foi en Comodoro Río ah, Rivadavia, non foi en Río Gallego. Saiu o balcón da Española, como unha ali, e dixo de Sinofú, atravesando a cordilleira nas condicións que se quixen, porque non queria ser carne para os perros. Isto é moi importante, sendo o xefe unha revolución. sí. -huh todos estes personaxes de alguma maneira había que contarles do mundo que non eran o, os galegos Manxinho, ah. Carneiro, a carneiradinha os do Gardapó ali o do, do Barrendo a porta do edificio D'acordo, había que ter un recordo especial para que se vexa principalmente que onde se foron as, as, as agencias das, das grandes ideas. E estou falando en masculino, que tamén habería que falar en feminino, en concreto, por exemplo, da revolución cubana, por exemplo, Eh, unha cousa que non me queda clara a min, eu recordo perfectamente o a xente máis que a min aquí, que recordo mellor a min, que recordo mellor a min, este, eu recordo moi ben o, eu estava fazendo o quinto, cando foi a... Santa Maria. E eu que vivía en Ferrol, imaginando que faríamos mariños, os fillos do marinho É unha cosa que non me queda clara desde que, que falaste, que é mm, como foi a secuencia para que eh, non pudese considerarse Eh, porque a, nos nós que eran piratas, que eran una canalla, que iban mandar canarias a buscar. ¿Y mandaron. ¿Eh? Mandaron, mandaron. Mandaron un Y un canario. Sí. se este, veo variar a mitad de un camino. eran valientes. ¿eh? de manera de mandar un canario <laughs> con un medio Atlántico. cómo Eh, ¿Cómo cómo, Bueno, realmente aí foi porque non houve botín. Claro, se non hai botín, non é un... Sí, pero non, ¿no? De todas maneiras, hai, eh, hai un, houve un xuiz en rebeldía en Lisboa e, e foron condenados ¿Y aquí en España no No, porque bueno, ahí hay varias teorías. Teóricamente eles secuestran o barco portugués porque en Portugal non había pena de muerte. Si saía mala cousa, eles atrapaban, pero creo que No sei se si sería por iso. Eu creo que eso foi un capricho de Galvao, porque Galvao antes do secuestro mandaba moito. O que pasa que, claro, Galvao é unha persona moi interesante, non era simplemente unha, un aventureiro, unha persoa con experiencia militar, estivera preso, eh, eh fuxira, vai ser un intelectual, pero que pasa? Galvao prometía moito antes do secuestro, pero non cumplía con nada, nin coas armas, nin con nada. Entón chegou un momento que tanto Soutomayor, que era o, o que ia conducir o barco, como o Velo, dixeron, bueno, este paisano non... Nada, este dica todo que sí, que vai facer, pero non fai nada. Entón, non sei se teria tanta tanta decisión final como para decir non, vamos a buscar un barco portugués porque si esto sale mal non somos condenados a morte pero bueno, efectivamente foron condenados porque que lles dá o asilo en Portugal, en Brasil, Janio Cuadros, é un presidente de esquerdas que recén asume a presidente é dicir, que todo un cúmulo de casualidades, porque eso non podían planeado tampouco sí, claro, eh, ellos no podían planear que Gianni e o cuadro se iba a presidencia e que ian darles... Bueno, tiveran algunha reunión con el en Caracas. Ah, bueno, sí, es verdad, sí, es verdad que estuvieran aí porque pues Humberto Delgado estaba en, en, en Brasil e entón Janio Cuadro fora efectivamente, sí, tiveron unha... Reunión. Na, una biografía que hemos publicar de, de, de, de Bedo vai aparecer, entonces documento así que non van gracias a esa xente vai aparecer o telegrama que lle manda Jaime sí. Cuadros, Jaime Cuadros a, a, a Santa María ao barco e por que lle dá así no? vai a sido basicamente sin, pasando por todos os puntos preguntarles por llegar a Santa Gala non? O porque o pudies prometer algo así digo unha conversa que tuvo en Caracas pero tamén tampouco os procesaron porque eles eh, xa dicen, dicen antes que estuvo estuvo Bello estudiando Derecho Marítimo Internacional y por eso secuestraron eh, fuera de aguas, de, en aguas internacionales o en Curaçao, no me acordo bien. No, pero digo que pensa a bandeira do buque. Ah. O sea, a ver, o buque é territorio portugués. Claro, sí. O, o nacido aí é portugués porque os buques pero non hai non hai e eh, non é un acto de piratería porque non houve botín, non hai botín, sí. non hai botín. Eres, eh, cando, cando saltan o barco fan un, unha conta do que había na caixa cando entregan o barco entregan a mesma cantidade de feito, unha das cousas que di é que ao principio intentaron incluso pagar as bebidas do do, do, do bar xa que secuestraron o barco e cando chega a Recife facían arrecife eh, por contan nas crónicas no Brasil eh, debeu ser unha cousa realmente espectacular porque o exército brasileiro colaborou no, colaborou na, na, na, na posta en escena do, do, porque o barco entrou eh, sonando unha, unha música de Tchaikovsky esta que a... 1812. Efectivamente. Sí. E aí hai uns, uns cañonazos da Marsellesa, pois parece ser, eh, tampouco estou dicindo eso, sí. que o exército o Basileiro tamén va con cañonazos apoiando a música de Cosi. é dicir, eh, o sea, furgas ante furgas, no caso de todo este rollo, eh, é unha cosa increíble. É eh, é un perdón, é un Por eso este productor portugués, que é un tipo moi avispado, é o herdeiro de Paulo Branco, que é un, gran, un dos grandes produtores eh, europeos, pero Pablo Blanco ahora está un pouco caput porque creo que dudou para e entón pues, pois, heredou este rapaciño que non acordo o nome por eso el vei, el vei neste unha aquí algo, aquí é materia e o, o, o, o, طبعا pero, موسى Es decir, hay motivos tamén Santa María que sofoca Pedrero Calvón por certo quería sacou pistola No, ese que, en sofoca eso foi o comandante ah, que Soutomayor Soutomayor chegou, chegou un momento que eles cando entran en negociación cos estadounidenses deixan o barco en alta mar parado e que se amotina é, é, é, a, os pasaxeiros levaban oito días parados aí co, coa calor e tal e entón, bueno, isto contou un amigo fillo de Souto Mayor, Federico que, bueno eh, velo tiña unhas dotes de orador moi grandes e bueno, en na súa inocencia creo que, que dándolle un mitin ia aplacar a xente pero foi ali, subiu unhas escaleiras que hai fotos en París máis de subiu unhas escaleiras falando a xente e a xente motinouse máis e foi Soto Maior que sacou unha metralleta e, e entón aí todo o mundo estaba calmo, calmo hai outra, eh, por exemplo, eh, el grupo que franquismo foi moi moi ácido no sentido de que de que o mesmo, o mesmo franquismo eh, potenciou a ciudad de Galván. Hai, hai copas do Antroido en Galicia na que falan de Galván. Hai en Cangas, ainda hoxe, eh, a xente maior, se eres un chaval así pouco tal, moi movido, dixe, hostia, pasa un Galván É dicir, ese tipo de franquismo, es decir, personalizar toda esa acción en Galván, non, non un español, en galego, non, non, un portugués, claro, é, eh, e eso es una maniobra pero, pero mismo. Claro, el señor Galván, que fuera tamén antes, fora sabatarista, fuera, el fora o, o, o director da exposición do, Sinto Imperio Portugués, sabía de Lisboa, Caballito Galván, e era e fora el grupo director da Radio Nacional Portuguesa, que era un tipo que tiña control dos medios públicos, por eso é a imaxe pública, claro, do, do Santa María, porque era o banco que tiña que era o seu papel, non? E, e o franquismo o aproveitou perfectamente. Eh, o, o sea, aproveitou o franquismo e o aproveitou o galeguismo. É que, digamos, claro, que, a me visión como que se llama por boca, ¿no? Claro. Y, y todo eso, todo eso sentido, es decir, y, está ahí, es decir, y, como no era nacionalista, porque no sé si era nacionalista, él fue enterrado por el peso, el peso de su dedo en Bond de la Vega, en San Pablo. Pero no era nacionalista, no era comunista, Eh, ¿Qué caballo era el Obama? O sea, perdón, ¿qué caballo era el Es decir, entón non ten ningún paraguas, non ten nada que protexa, nada que todo tío, os quedou aí, e, e, e Galicia ten aí un personaxe pues, que, que, que non hai dous no século XX, ou sí, hai dous ou Eh... Dime unha cosa, e outra cosa que, que recordo daquela é que ¿Cómo fue? hubo un barco que volveu, eu vim todos máis felices. después de marchar no seu coração, não. não volveram no Santa Maria. Não. Volveu buscar un barco, pues, Fue Foi no, una parella, se llamaba, eh, no. Não. por qué no se fueron los que iban para Venezuela ou para a África? Villan para aquí. E aí toda unha película porque porque de repente, bueno, velo eh, está creo que un día entero metido no camarote, non? Sí, porque, porque se encontra con un exaluno en Vigo que era o que hai unhas imaxes grabadas con a cámara que era de un fillo deste, de Noia, non? No, no, no. sí, un, sobrino, sobrinho. un sobrinho. Luis Noia, o que teña a editorial en Vigo Numen a, empresa a empresa, si. empresa sí. non, ese, que depois compraron o compraron tamén hai un cementerio en un caso un cementerio na guarda que todos os anos lle fan un homenaxe a xente represada na guarda e fusilada pois son, son estes eh, a familia este aí está no, Blanco Amor o ao medio pois o que está este é Joan Noia este que está aquí e, e, este no, no, él, él estaba de pasaxeiro Noia Claro, Cardioma sí, pero luego tuvo que esconderse. Sí. Tuvo que esconderse porque si no sí, ¿qué pasa aquí? Claro, montado lío, ¿no? Porque, porque, porque luego también creo que fue con pasaporte do fillo de Lino. No, non, no, no, ese, no, no, eso vio ao barco para despedirse quedou aí abochado, sí. Aí non tiña documentación. Pero foi unha especie de, de, de, de trapallada tamén, non, organizativa. Pero bueno, un sobrevando Torcedeume. Eu recordo que eu estava... Eu não conheço, sempre o Torcedeume. O Xaneiro, o Xaneiro. O Xaneiro. Se me... Si me, si me permitís un pouco quitando de, por exemplo a familia Noria que diosa de que Mary, que empatía que Suso tendrá investigado pero conocido foi gente, Tortur de Galicia, toda familia comprometida tanto en la emancipación a de guerra en Venezuela como la quina galega, poniendo patrimonio y eh, poniendo vidas Y Dios sabe de esto, entiendo. Sabemos algún porque no vemos todavía eh, vamos a conocer algún, o, o a gallego, Sant'Oggia tenga sulle memorie Cuscino. Cuscino, sì. era íntimo amigo do outro republicano esquecido que nadie sabe que é o que fixo físicamente a academia que é Don Joan Nalla. Don Joan Nalla, mentras a maioría dos coruñeses no mes de agosto iban Atenas, no Salón Rosso do Concello da Coruña don Xoan Naya todos os meses de agosto íbase con seu amigo eh, San Noia, íntimos amigos, e eh, desde Federación Azul Sabentense vive toda esa saga de familias que, bueno, aí todos son moi activos, todos eles, non? Sí, de feito, o, o, o, o, o, o que sería o net, no, o bisneto de Joan Noia eh, Oscar, no, Joan, en la actualidad o, de, o viceministro de Exteriores de, do goberno de Chávez, de, do goberno chavista. Sí, son xente que, bueno, eh, pero a familia Noria en Venezuela era como unha embaixada, porque quen leva a Venezuela a Celso Emilio Ferreiro e a familia Noria Porque despois el volve aquí nos anos 60 E, bueno, parece ser que José Emilio tiña unha situación complicada e na casa de, de dos Noia en Caracas pues, estaba Puna Vázquez, estaba José Emilio Ferreiro, etcétera, etcétera. E, bueno, eh, José Emilio Ferreiro despois escribiu un libro Viaxe ao País dos Ananos, bueno, que molestou moito, e precisamente eh, Celso Emilio Ferreiro, que era compañeiro de Velo na súa cela nova da mocidade, escríbelle tres cartas a Brasil a Velo que Velo nunca contesta. Y teóricamente, bueno, teóricamente tiene que ver con, con, con actitude de, de, de Emilio cara aos emigrantes, é dicir, le levou un chasco, non? cando viu a emigración galega en Venezuela. Pero Velo, para que dixamos como era Velo, sabendo, e, eh, e eh, imagina cantos chascos non levaría velo coa emigración galega en Venezuela, pero ainda si teimou sempre e aceptou eh, hai un dito que sempre repiten de velo ali en Caracas que cando dicían, bueno, e con este vamos a ver aquí un club galego e dicía, ah, bueno, estes son os dos que temos e con este temos que arar non? entón no sentido de decir que bueno que non é cuestión de decir, bueno hai que, hai que traballar aí seguindo engadindo un pouco que di o que di Xuxo bueno, está ele un pouco din agora que, que é o promotor non, da unidade do... Si, sí, efectivamente, o promotor da unidade de todos os centros galegos de Venezuela foi el, foi Xavier dos tres dos tres sí, sí, dos tres e había, había hai textos que son casi un xunto a, a non unión acaso alguna agresividade tremenda que todo bien ¿no? e bueno, pero era un tipo de situación Claro, temos que ter en conta que eh, ele era eh, presidente do Lar Galego ah, tiña, tiña un servo político moi importante eh, republicano non puñan a bandeira española e tal e os outros centros galegos tiñan un carácter máis de emigración económica pero ainda así ele estaba disposto a, a, a rebaixar, a facer o que fora para que os tres centros estivesen unidos. Aquí no, no formulario de adhesión, non sei se te fixaches que no escudo de Galiza aparece, penso que un corvo, que Sí, sí, un corpo. E, e non o Santísimo Sacramento, non? Sí, por, non sei se vos acordades que incluso Castelao alguna otra outra vez de, eh, despois da Guerra Civil dixo que que Galiza debería ter outros símbolos patrios debido a colaboración da iglesia Católica co, co alzamento. Entón, bueno, no hablar quitaron, pusieron, eso incluso, igual ni en cante que hubo un santo guiado, a saber, pero en lugar de, de la pusieron un gordo. Hay, hay frases, esta segunda dice, si eres previsor tratarás de cubrir ante los riesgos que cubrir que no, nos ha puede ¿eh? ser puede atraer para, para a la fantástico, fantástica además son tan actuales, por cierto. una pregunta eh, eh, entonces de qué, cómo foi, como viviron as, a familia de que, de que viviron a, a familia que quedou en Venezuela eh, o, o de Brasil como arranxaron a vida porque comer comiendo os días os, eh, os de Venezuela este Lino que se chamaba de novela chegou a ser un un médico prestigioso en toda Sudamérica pero a, que, a esa altura que no, a esa altura no bueno, ya tenía unos 20 pico años, eh? no, pero no, me pasaron, pasaron muchas estrellas Ahí estábamos os Noia Son moi axudaron muitísimo. Sí, axudaron a todo. E, eh, e ademais, eu non estuve nesta época, non? pero podo dicir que me meto en Caracas. Ti podías acceder a calquer estudio, porque a universidade traballaba central, gratuita, mañán, tarde e noite. para que la gente ser estudiar en la, en la tarde Y sí, todo Y Después tienes un comedor, te dan comida, bueno, ¿qué se decir? Para, mm, ahora contar así el poder adquisitivo, medio el como hoy. O sea, de aquel despedido Garantice un poquillo si tú puedes concretar, porque vamos a ver si vale a pena escribir una novela. Este, va, vamos a ver. Vale pena. Va, bueno, eles van para ir para, para São Paulo, por que se meteron São Paulo? Porque, porque llegaban así. O, sal, o salvaron para ir. No, porque houve ah, un senador o diputado mm, socialista que tiña unha casa no campo en Campiña. Campiña, sí. y por eso le daban todos para allí. entonces las imágenes finales del documental de Margarida son una facenda esa de Campino donde está Federico ah. está Víctor Velo y está Mortagua Camilo, camino sí. vamos ver botou andar esa, esa imprenta e esa librería sí. fácil de subidía bueno, el fillo sí, el, el, el, daba clase el, daba clase e trababa unha radio Sí, de, do que non se guarda ninguna grabación bueno, o fillo o fillo o fillo, o fillo, o fillo, o fillo, o fillo, o fillo, o fillo, o fillo, o que fui unha carrera fantástica, un gran empresario, pero ahora está en situaciones complicadas de saúde tamén, como eh, porque situación en Brasil está un pouco botada. E, e os que quedaron, eh, que os quedaron? Os quedaron eh, eu creo que axudaron moito a Maria Noia. José Miguel estuvo 365 días viviendo en casa de Noia, eh? gratis. Bueno, y na casa, na casa de, de, de Pepe Velo e de Jovita, na Pastora, acolleron a Xosé Velo, non, Xosé Velo non, a Pepe Velo, cando emigrou de Galicia a, a Venezuela. A Pepe Velo e, a, e ao fillo maior. Casa de Moya. Na casi, eso contou a miña jovito Sí, sí. No. Había moita axuda, moi sí. Non, no, pero antes de, de un catro cinco persoas, Manolo Gallego, por exemplo, ah, Manolo. É dicir, supoño que en cualquier república latinoamericana había esta media luz decente, pero en Caracas, eh, bueno, no digo en el interior Venezuela porque no ponen. Había algo más de media Lucia, que, no que sin él no se puede comprender, ni muchas cosas aquí porque se dio muy tocar toda la parte, muy tocar eh, para resistencia, quiero decir. O sea, que no, el e tedes agochado, non sabeste se fixeron, deixaron de facer, vosotros eh, mismo ter agochado, precisamente esa palabra. No conocía ningún origen, ningún de Morreo, ni nada. Ah. Todo se debe a una, a una casualidad, bueno, ya lo contar, ¿no? Pero todo es unha si, si, por casualidad por, por un verde, el del El del Sí, sí. Nosotros vamos a iniciar, empezamos con, con verlo, comenzamos con lo que pasa que hay que conectar con gente que aquí se dará. Por ejemplo, para contigo, porque para nosotros. Pues está, está, está libre activa Aquí. en Punta Arenas. Sí, pero te pagar una charla aquí. Y con eso, por ejemplo, también para los de los ríos Alape, no sé, aquí que para de los ríos. ¿Entiendes? Eh, es porque hay personajes. Claro. No, no, vale, pensando en que non chega, sabe, habría que facer vamos, habría que facer unha contracultura un contraestablishment sí. e buscar a todos estes dos que non se quere pagar porque non se quere claro que non se quere porque en Buenos Aires ben que sabían que, que Soto o da revolución era galego, en verdad sí. o que non sabían era onde nacer exactamente porque Valles nunca, nunca o descubrira e, e sabían cando nacer era que todo isto se deu unha responsabilidade que xa vos la el, el, por ejemplo, exemplo, clave en, en la revolta de la guerra de los 60 en, en Venezuela, trave era unha meta. Era un galego, vale? Algún ah, no, sí. que fue una guerra toda su, casi toda a juventude bateu con isto. Bateu con isto a juventude que se tiró a ver. Eran, eran todos galegos, e canarios, e non había más. Eso, esto, estuve íntimo amigos íntimos. Eh, jóvenes para porque San país no era tan país, era tan país. país. Eh, entón, con, eh, que sabes que eu estaba entrocado con esos Venezuela. O maior tampouco era unha figura menor, eh? Ah, no, no, no, no, soy Mayor, no, ah, pasa que eu sei... Yo rodé en Santa sí. María, vendeu moi ben o tema, eh? Os mesmos Vago eram compostos por estão aí. o único que non escribiu sobre o Santa María foi Velo. Pero explico por qué, eh? Sí, pero, pero Santa María escribiu do Santa María dous libros. Un prologado por Xosé VI, que se editou en Venezuela, e outro, bueno, que me debo o fillo que editamos aquí, 24 homens eh, en máis nada. E por que Rabaixa non publica o pro, Gal Galaxia publicó, ah, o, o, prólogo de, de, no, de Sexto no, no o publicou pero bueno mmm, pero bueno, eh, efectivamente Soutomallor é un personaxe tamén un Teño aquí posto os teus vertimentos para, para, para non esquecer esta única nota que aparece na prensa do, do Universo Mundo eh, sobre o de Lego que aparece o día seguinte na, no Estado de San Paulo era un periódico paulista e é o periódico máis lido en o Brasil naquela época e o escribe, esta nota escribe un que era relator xefe naquele momento que era Miguel Urbano Rodríguez que despois acabou sendo, ten agora 95 anos eh, nós fixemos unha, a ser máis unha entrevista está moi lúcido, vive no outro lado do, do, do, do, do Porto ali na Simbacadura e este é un escritor de Portugal, un intelectual, foi eu diputado, fui diputado comunista, foi un diputado tamén comunista por PCP moitos anos en Bruselas tal. e, e eu ainda hoxe sigue tendo a miña opinión de Velo aquí o digo, aquí o digo claramente e define a Lelo como como un revolucionario romántico mas unha maravillosa persoa a mí sempre me intrigou de revolucionario romántico non eu, eu que son a entendo o entendo o que quere dicir non el como era comunista, pues claro Voy a sí, de allá. Otro, Este Pedro he llamado de Carlos Primo, primo, primo. No había relación. Sí, había, sí, sí. También se dijo que, que Carlos Velo iba, tenía que estar en Santa María para robar a secuestro. secuestros. Pero que por problemas de dinero no pudo ir. Houera sido, houera sido hostia non? Eh, sí, non fui capaz de ir a México. Eso é o que vi... O que vi un diferente eh? Sí, sí. galego-español tamén, eh? Sí, bueno, sí, tiene ese componente. Ah, Sí, bueno, a idea de velo sempre foi a de unha confederación entre iguais ¿no? galegos, vascos e aí metía, por suposto, os portugueses tamén claro. na confederación de, de países ibéricos a súa postura eh, agora, por exemplo é difícil, bueno, eu eh, creo que, que non, que saquei ¿no? porque, porque, por exemplo, reivindicaba como eu era meu partido de, de Jus Compais, non? y ellos compáis declaró la independencia de Cataluña para, para que Cataluña declarase una república federal española. Es decir, ostras, ahora esto es difícil de entender, no. Claro. Es decir, no me quiero independizar de esta merda de país, porque quiero, que me quiero reintegrar en otro país. Exacto. Que esa era la cuestión de algo. Pero el federalismo ibérico era algo que desde Ocasionó Sí, sí. Sí. Hay conversas de, de personas físicas españoles en la que conversaremos con los españoles, ¿no? con Antero de Quental, después por el libro, sobre esta cuestión. Siempre de la semana anarquista ibérica, ten ese, ese, ese ámbito ibérico, sanas progresivas, la transición. Entonces, bueno, e como isto está derivando, el cuidado, pois pues, o outro día o volví publicar no Facebook, despois de ter publicado en el jornal e demais, no ano 41, eh, eh os fatos portugueses estavam tratando com um Ribbentrop o desmembramento da Espanha. Então, era, olha, cuidado, está escrito este documento, tudo o que queria, eh, está em, entre outros sítios, está em um outro século fascista de Manuel López, mas é, eh, está no estudo. Então era a Catalunha uma república independente, ou País Vasco uma, um protetorado alemão, eh, a Castela lá. E a Galiza continua de Portugal além da fronteira entre os montes. Ou a chega da fronteira e a Não, a lista é muito lista. Tinha todo mundo a duas ideias. Pero a idea é que estou de acordo convosco, que foi o que deu dicir outro día o Puigdemont ao, ao do, do Mariano Davi, de lo que ella respondió, creo que dice una RTP, que eh, eh, dice muy claro, dice, no, aquí no hay ningún problema. En, Cataluña, España, en Portugal, como la federación ibérica, ¿viste? Sí. Eh, bueno, eh... <laughs> no, no, los permiso para debatir máis o sea, que, que a falar isto é no isto é en Buenos Aires no Congreso hoxe, na, hoxe no, no feudo de, de, da asociación de Bego se non, se, bah, se non estades aí tal, se, matar o feudo para dar para os amigos metí un, un artigo de, de Lidia Vilas Lidia Vivas escutou a Bego en Buenos Aires e nunca se pudo esquecer aquel, aquel tipo Palabra, non, é unha cousa, é un, un mito, as, as dotes oratorias de, de Bego, non, e isto era Busaires. Si te hai que contar anécdotas que para poder ir a Aires, tuveron que prestarle ou comprarle o xorase grego. ¿Eso que tenéis ahí? Es que no se graba ninguna grabación, ¿no? Das tu voz. Sí, sí, solo una... Aparecen los documentales Santa agradables. Sí, que pero en plan... Eh, de... Brasil nos manda esta, esta gente que que son así moi velistas, andan buscando, pero tamén tamén desapareceu o libro este infantil, o Arredelos Sinais, tamén desapareceu, entonces estamos en contacto con la Fundación Foro, eh, por si les guarda una copia, porque aquellas hacían un contrato eh, para llevar a cabo esta porrada de capítulos para las televisiones mundiales. O sea, no soportaba, eh, aquí a televisión pernambucana, eh, aquí podemos para todo el mundo. Y, y todo eso se, se perdió. Luego se aparece a su voz eh, no documental este Santa Liberdade xa se ve como falaba tamén, verdad? Así, pues, Como falava aquela gente naquela época, não do golpe, não. Parte de uma ator especial, não. No penúltimo momento, foi por um interesse que está no interno. Sabes o tio que foi, foi a fazer o primeiro presidente da Argentina que era um galego? presidente, presidente de Argentina. Presidente argentino. Bernardino Rivadavia. No, pero, pero sí, de Rivadavia, evidentemente, por el medio de, de Comodoro Rivadavia, de todo Rivadavia. Eh, eh, era galego y votamos. Vamos, vamos eh, preguntarle ya a Monterrey, a ver cómo se va a la presidencia. No, no, presidente. Sí, bueno, salgan. Eso, bueno, eh, o, o que é moi eh, o de do Dorrego, non? Eh, de Dorrego, eu tive un filho portugués, ah, a falar sobre Dorrego, o que é, o que é impresionante, non sabía, claro, a cantidade de partedores Canaria, de Marbella, portugués de Madeira. En la vela. En la vela. Se la vela está en el Sí, pecho más minoría. Porque era la sociedad de Sí, sí, pero, sí, pero, pero los francos se casaron metiendo de ah, de Una élite. ¿eh? Sí, la guerra do, do 60, o seu papel da asociación basta, porque hubo unha gran guerra en Venezuela revolucionaria, se 60, e foi onde se empezaron a aplicar las técnicas de positendías de desaparecido, de tortura, de tirarte eh, de los helicópteros operándose sobre la selva de Puerto Eso se entendió con León en Venezuela. Y había, y la, ¿cómo se llama esto? y lo que después salió salió a, un, una pistola que se convirtió en, en, en fusil, no meterón, metralleta, cosas que, que se después atuvieron los tupas, fabricase por primera vez, te hicieron un aragonés, na guerra 60 en Venezuela. En, bueno, estuve en ali, donde estaba o taller, acolchado, etc. etc cultivado, ahora se sta coltivava, era sempre hanno fratello, ma si sta coltivando, non occidente. E, sì, eh, hai, per parlare di, in America hai 14 gradi. Parlare di cose differenti, sì, que... parlare che il que farmaceutica che era un sì. importante, dicendo sono una cosa molto importante, experiencia que ho vista è che hubo Adventistas oh, ah, no les agua pena marchare. Hanno eh, co comendo ranchos plátano, cambúes, con sí, o alimento é o cambú. O cambú é o plátano. Tamén há moito rollo con pelo que dá. Nunca sabe o que é. Cando máis. Claro, claro. O importante é Es vida mm, para Es vida para abajo. Se pone un canal longo. Después de outra cosa, mirade, eh, quixera dicirvos outro, outro asunto máis que me dá moita pena. Eu tentei falar con Xerminal Filgueiras eh, no mes de maio deste ano quixen ir a, a, a, a, a, a Sierra Grande a, a, a, no, nada, no medio perdido da Patagonia, non? Entón, eh, dixones a filla que non fósemos porque Este é un caso interesantísimo de xemnase, un senador de Besante, anarquista, dunha familia anarquista, verdadeiro fundador, cousa que non me digas, dai considerare la rivista, de Buenos Aires un dos homens que tirou, e acabou sendo elegido casi que oficial dunha reserva manche eh, eh, eh, no medio da fronteira. Eh, ben, Ah, non capito. Xa non ten moito. Entón, eh, habría en algún momento, no sé cómo hacer, que de tu idea. Sí. Pequeñas fotos, donde lo que saber, saber si un poema. sí. Eh, Santa Marina. Santa ah, Marina. Santa Marina. Tenía una foto de los tres. Porque eu combinava a fileira a, a cheminada lá. Sim. Eu aqui viaje de esa que para la eh, que tenía una foto los tres. Eh, es el más menor, que né? intelectual. Eh, debería también que falar de esta sala este, eh, esta sala porque se puede o que se puede ah, ah, que se acabar en, un libro de Carlos que está estamos sí. estaba. No, estaba, estaba, claro. Eh, eh, sabe todo, a súa casa é un museo do, do anarquismo. Sí, argentino, eh? No, eu, eu tengo un libro chamado Os anarquistas galegos en Argentina. Ese era impresión grave. E hai un, eu vi a, a, a biografía de Luis Andrada que é espectacular, porque é un hombre que estuvo con una muerte muchas veces, mató cantidad de gente, O un tipo que aparece en las fotos con una gorra y un bigote que ha pecado de maula. Y, y lees y discusión Y tío, dio un peliculón, porque ese además era mago, le mataba. pero un mogollón Estuvo con una muerte en muchísimos sitios. No, me quiero decir que... grandes que está interesante el verdad. También hay que ocuparse de... Ah, eh, eh, eh, es decir, que moito do compositor de tango xa en galego casi un potencial do tango total eh, señor Adelito, vale. eh, unha colección de galegos que non poden almaceneros como chaman abaixo ou bodegueros como chaman ah, a historia ah, bueno, eu, eu antes comentaba con Xavier e aunque non sei con quen que un día publicou no Facebook Valentín García, que é o depuxa de Petra Lingüística, publicou unha, unha nota sobre un acto que, que como sabía, que se Unidos e dixo, tal vez presente o editor de Excisións Positivas. Sí, ah, cuando escribes a rápido, pues, edicións, excisiones, a veces están ustedes, ¿verdad? Ahí dixen, hostia, pero non me vou poder contar. Excisión, Carla, aquilo que digamos o, non sei, o o alternativo o así, o irreverente, sabe? Sabe? Está moi eh, Voy a... Voy a... Oh, sí, vamos, vamos. Mira, he de ponerme en contacto contigo para para hallar un poco. ¿Se come la sal? No, joder, que tomé una cañita e mal. Eu sei, eu dei moitos anos que non vexo o, o, o Figueiras este outro que de Tiracuña. Eu podo ser un Estaba de muy boa saúde. Sí, sí. Santa María os conservou do, No, no. no, de, no sé si te conoces a, a, Hugo en, en Argentina, a Hugo Galín. Es un personaje, bueno, sí municipio Brasil, trata de biblioteca. Ten máis de dos mil e pico libros galegos editados al, al Alto América Latina. A DOA, falei ca Academia, falei con... con que máis falei? Eh, sí, pero Pilar é, é recente. Fai un par de semanas, a ver se si se consigue cada eh, e con outra institución nin pa Dios ah, e eh, eh, do, pico libros Casía de Cultura ¿eh? pico libros que non os hai aquí nin pa ah, Dios ah, de, de, de, de como se chama sí, no, pero si a Academia Galega falou con o embaixador español en Montevideo, que había sido no sé qué asunta, y ni, ni para porque está. Que después dos apartamentos do lo por una, una, un, una biblioteca de más de 3.000 títulos de literatura latinoamericana. Eso va a perder. Latinoamericana. Tuvieron que para aquí no facultade que perderon Quindi eh, E está Raimondo Re porque non ten fillo, non ten irmán, non ten nada é maior que eu, é maior que eu e, e vai a... Pero por que non con universidade? Xa falei, a universidade. Non. A quen lle pidas por ellas mañá? A quen ti que hai dos mil libros. No, pero ¿con qué se favorece? Para, problema que de limitaciones de espacio, pero esto de acordo con a cidade de cultura, hai espacio de aqueles que son madeiros. Todo creo que aí se ten que ¿eh? ¿Eh? o, o embaixador Paela está en este momento en Montevideo unanimidad porque hay que traer hay que traer cosas O que entra é o que ten entra é a pintura. A pintura, pero a pintura do centro galego. Que hai Xoanes, Villamayor e tal. O dice, vai, porque me contou este que nos pagamos e tal. E foi ali o Piscolito dicir que isto era, a dele. Pero se isto é chocolate, non é? Se traen aquí toneladas e toneladas de vidrio de... Pero, pero no hicieron tres, que esto fueron dos claros. Y van a hacer a... Van a hacer a Buenos Aires y daban libros, libros. Yo tenía un amigo que vino de Cerveira, que fue este Alfredo, Leonido Vieira, que era un gran escritor angolano, aparte de ser un gran escritor, era un tipo, un tipo digno. Era un poco atontado, ¿no? porque acaba de, de recitar, hay unos o premio, o premio Comunes, son frente millones de euros, acaba de resultado co argumento de que non recibe premios de goberno xida puta e ti non te un duro non, tampouco pode tan tan bien tan ético non para pues, pois, él, ten un editorial non me acordo o nome editorial editorial de poesía básicamente, e o distribuye por Uganda e se imprimiu en Portugal porque en Uganda é máis caro non. e entón, como o distribuye por Uganda? pois pues usa, usa os transportes todos marítimos xa ten, coñece a compañía de navegación e xa vez que vai a Leandra vai unha caixota outra xa ricos. Eh, xa hai vontade, Claro, pero ten que haber vontade. A ver se te si mellor mal a Universidade da Coruña porque foi, un foi un departamento de literatura latinoamericana é o da, no, hombre había que facer un pouco de vida aquí para facer o vaso. Tanto non practica esas No, Tenemos ahí. Quedó quedó teléfono para poner No. ¿Qué es esta? Porque palo todos los días. Bueno, damos por finalizado el este acto. como sobre, a a Ven, Monterrosa Palaz, de Uruguay es Galicia. también toca un poco junto con vosotros aquí. ¿Eh?